Dobri pastir Poglavlje deseto. Zaista, zaista kaže vam, ko u ovčnjak ne ulazi kroz vrata, nego negdje drugdje prelazi kradljivac i razbojnik. Ako ulazi na vrata, pastir je ovaca. Njemu vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje poimence zove te ih izvodi. A kad sve svoje izvede, idu pred njim i ovce ga slijede, jer poznaju njegov glas – a tuđina zasigurno neće slijediti, nego će od njega bježati jer ne poznaju tuđinova glasa. Isus im izreče tu usporedbu, a oni ne razumješe što im je time htio kazati. Tada im Isus ponovo reče, zaista, zaista kaže vam, ja sam vrata ovcama, svi koji dođuše prije mene kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce nisu poslušale. Ja sam vrata, kolik kroz me uđe, spašće se, ulaz će i izlaziti, te pašu nalaziti. Kradljevac ne dolazi, osim da ukrade, zakolje i uništi. Ja dođo, da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri polaže život svoj za ovce. Najamnik koji nije pastir i kome ovce ne pripadaju, čim spazi vuka da dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi, rastjeruje, jer najamnik je i nije mu stalo do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje, i moje poznaju mene, kao što mene poznaje otac, i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce. A imam i druge ovce koje nisu iz ovog ovčnjaka. Treba da dovedem i njih i čuče moj glas i bit će jedno stado, jedan pastir. Stoga me ljubi otac, što ja život svoj polažem, da ga opet uzmem. Nikoga ne uzma od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Imam vlast položiti ga i imam vlast opet uzeti ga. Tu zapovjed primih od svoga oca. I opet nastade razdor među židovima zbog ovih riječi. Mnogi su od njih govorili, zli je duh u njemu, pa luduje. Šta ga slušate? Drugi su govorili, ovo nisu ruči, riječi opsjednutoga. Može li zli duh slijepima oči otvarati. Isus jedno s ocem. Svetkovao se tada u Jerusalemu blagdan, posvećenja, bijaše zima, a Isus je hodao u hramu trijemom Solomonovim. Tada ga okružiše židovi, te ga ispitivaju. Dokle ćeš nam dušu držati u dvojbi? Ako si Krist, reci nam otvoreno. Odgovori im Isus. Rekoh vam, ali mi ne vjerujete. Djela koja činim u ime svoga oca, ona svjedoče za mene. Ali vi ne vjerujete, jer niste od mojih ovaca. Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, i one me slijede. Ja im dajem život vječni i one zasigurno neće nikada propasti i niko ih neće oteti iz moje ruke. Ono što mi otac dao veće je od svega i niko to ne može oteti iz očeve ruke. Ja i otac jedna smo. Tada židovi opet zgrabše kamenje da ga kamenuju. Odgovori im Isus, pokazah vam mnoga dobra dijela od oca. Za koje me od tih dijela kamenujete? Odgovoriše mu židovi. Zbog dobra te dijela ne kamenujemo, nego zbog uhule, jer si ti, premda čovjek, praviš Bogom. Odgovori im Isus, nije li u vašem zakonu zapisano? Ja reko, bogovi ste. Ako bogovima nazva one kojima bijaše upućena riječ Božja, a pismo se ne može dokinuti, možete li onda onome koga je otac posvetio i posla na svijet kazati huliš, zato što reko, sin sam Božji. Ako ne činim dijela oca svojega, nemojte mi vjerovati, ali ako činim, makar meni i ne vjerovali, vjerujte dijelima kako biste spoznali i razumjeli da je otac u meni i ja u ocu. Tada su ga opet htjeli uhvatiti, ali on im izmaknu iz ruke. I ode opet preko Jordana na mjesto gdje je Ivan prije krstio i ondje ostade. A mnogi dođuše ka njemu te govorahu. Ivan do duše ne učini ni jednog znamena, ali sve što je za ovoga rekao bijaše istinito. I onda mnogi povjerovaše u njega.